Звертаємо увагу на ранкову тему сьогоднішню взагалі на артикул рішення та Ісус. Рішення та Ісус цей артикул, він призначений повністю і цілком возродити позицію слуги. Як, де і в чому має місце, що групи брати. А що має в нас? Така тема настільки авторитетно і впливово заявляє всі докази, що здається, ні у кого з вас не залишається якогось небудь місця, де б ви ще могли зупинити своїм якимось власним думанням. Тому нагадую до вас, щоб ця тема могла робити свою працю у вас уже я надію, що вона вже починає, то і вже робила роботу. Однак, якщо така робота буде вчинена з запізненням або не цілком, то ми, понятно, будемо слуги релігії, а не слуги Господа. Це можна сказати з певністю так, як сьогодні параграф номер 20 це точно саме слово і вже. З певністю можна сказати, що вони здорово розійшлися із думкою його призначенню, його вістки на часі і з тим, як вони думали, до чого така вістка дала. То не відкладуйте на якийсь час другий, по вашому вимірений більш благоприятний, тоді, коли вашому розуму стало відомо, це самий благоприятний час. Все чинити по тій причині, що його дає поміч наш параграф сьогодні під номером 19 показує порядок роботи Єгови, помочі Єгови тоді, коли слуги мають стишність з вісткою Єгови, котра йде вістка на часі. Це є перше питання. Друге питання. У нас буде слідуюче. у нас було об'явлено, тобто приблизно три або чотири неділі тому назад, щоб жителі подали через 2 неділі часу звіт тих людей, які будуть вступати в звіт. Да, мені подали. Той список, але подали зовсім мало. Я не говорю, що вони їх не відшукали або забули відшукати. А було би добре, щоб ви подали такий результат. У моєму кружку або моїй студії таких немає, або вони більше. Тоді видно, що цю інформацію взяли всі, ніхто не забув. І він звітує про неї, що вона вчилася там. Наприклад, для мене невідомо. Або він забув цю об'яву, як часто буває, так? Або немає, значить рахує, що треба повідомляти, бо там немає як давай повідомляти будемо так. У кого є повідомлення, є, у кого немає, повідомляй немає. Та ми повідомляємо всіх. Ніхто нічого не впустив. Далі. На який час ми будемо призначувати оказію вступлення в звіт? Зараз на дворі 14-й день ледве місця то є ще сьогоднішній день, то тоді який день для волочата? Наслідуючий тиждень. Ясно. Теж предложення. То ще щось предложить. Тоже наслідуючий. Ви що договорились, що це совпадіння? Pa ko trašava? Jedan? I da, ljudi ga se, to te smutre, znači ne steći da budemo cara obratni u želji, to može biti. Ne možeš to sazda i drugo. Молчание знак согласия. Иван Васильевич. Я думаю, что ты еще месяц я не Ой, слухай, два місяці впереді ще добре терпиш. Знаємо, що іюль місяць, і то іюль місяць це є центр року у літі. Що скажемо? Тобто ти предлагаєш трошки більше ти. Так що більше можеш сказати? Ваші грішки. Я що я? Що ще Роман що скаже? Предполагаю, що буде одна. Так ясно. Тобто, щоб не, не розірвати студію. Аби такав смак або апетит. Ну це теж, як кажуть, з врахуванням обставин. Ваша дружба. Так, ну все хорошо. То що ж беремо, яке? Це останнє продовження чи перше? Друге, так? От так. От Озарко, тобі добре. Ти радієш і по-першому, і по-другому. <laughs> От хорошо. Не обіжайся, звісно, але це все так звернував. Значить, тоді беремо через дві неділі часу, так? Ця п'ятниця, будучи приходом, ми ще слухаємо тему Писання та Ісус, на слідуючу п'ятницю приходимо і слухаємо тему завіту. Понятно, через тиждень час уточніть, що. Тобто подайте на бумажках, подайте да, подайте ні. Кожний подавайте. Тобто кожний служитель куска. Так, значить, запишемо. Ну, питання таке, котре тепер я його тільки об'являю, а як будемо рішати, може нам треба думати і трошки більше часу. Нам подали заявку, одна сім'я. Це сім'я Ковтунів, там і Ковтун Василь і його жінка Ніна. Вони живуть на Кельмінецькій е, станції Ларда. Многі з вас знаєте, де вони живуть. Е, Василь він вже є больний чоловік, можна сказати, паралізований від інсульта. Параліч його взяв, або як би казати, щит того паралічу до сьогодні виражається в тому, що в нього повна деформація мови і рухів, частично рухів. Якщо він рухомий, то досить так мало. Він рухомий, вийти на двір, за двори, то і має він деякі розуміння, деякі поняття але многих його вже немає по причині паралічу. І так до сих пір, якимось вони там їхнім порядком входились у себе на господарстві при тих можливостях і силах, які там в них були. Приблизно дві неділі часу тому назад я був там і вони дали таке предложення. Це здається, десь був на другий чи третій день, коли ви там робили роботу з тими дровами. Після того, я був там. Вони дали предложення, щоб знайти кого-небудь ще в нашій організації, хто має потребу, е припоручити його до того господарства документально. Не просто так на час, як документально. Це значить заформлює документи господарства на того, хто там буде їх опікувати. Тобто опікуна, по чи можете зараз сказати, чи треба думати вам, поставити через тиждень чи дві неділі часу? Як договоритися? Мандрюк так придумав слово. Так. Е, Право в тому, що люди тільки говорять служити, а можливо, у них будуть відказ люди, бажаючи до я думаю, що буде краще, щоб самі спочатку подумали, а потім предложити цей варіант. Życzę każdy mechanika po prostu. I warto się jeszcze chciał rozkazać? Dawaj. Co, żarko składu? не давайте заявку, яке вже є. Чи він має дійсно потребу в тому, чи не мав нього дійсної потреби, ви давайте заявку, а там вже будемо розбиратися тут. Роман що скаже. Е, От хорошо. Може хто вже має якийсь случай такий якийсь що, дійсно є така потреба. Це вже подробиці кажуть. Подробиці. Це ж не має бути папір, у нього буде в кишені, а він буде, допустим, папір вдома, а він в Москві, а хата в Латвії. Я вже прилагаю кандидата. Ну, якщо не секрет, то говорив всі. Я би предложив би Федю Ага. Не знаю, як буде далі. Все, достаточно. Начало есть. Костя? Тоже предложили? Так, ну ладно, думайте тиждень часу і через тиждень часу давайте предложення. Я предлагав би вам так. Теж на домашку. Конечно, всі. Ты за себе. Не надо саду. Ну, а если нет продолжения? Ну, значить, поїду. Ти ще немає, желаючих, чи нема кандидатів, чи кого-то нема. Міша. Так я спеціально кажу, є станція Ларда, бо є село Ларда. Село від станції кілометрів 6. Станція ЖД, це тим більше йде московський поїзд. Ще тим більше стоїть там. Ліна, це що відмінили, це як відмінили, так постановили. Слухаєш? Просто отлично. Ми в Москві часто їздимо. А по Україні проходять всі транспорти через Київ. Тобто станція Ларга це свого роду вузлова станція. Що таке вузлова, хто живе, він знає, що це означає. Вузлова станція. Йому поясняти не треба. Так. Значить, через тиждень часу це питання в нас проясниться. Давай так і робимо, таке визначення. Слідуючи питання в нас йде таке. У нас є е в нашому балансі автобус 699. Власне. До недавнього часу він знаходився, стоянка його була в довгий камус. А недавно він перебазувався, стоянка його є у село Драголиш, Миколаївського району Львівського, там, де живе сім'я. Семенчук Імені Колєвського. Його стоянка там стоїть. Ну, коли він стояв тут, гаража в нього не було, він стояв тільки на подвір'ї. Далі продовжує стояти на подвір'ї. Фактично, цей автобус відколи ми купили він тільки на подвір'ї зимою і літу. Ну, все ж таки, з кружок Миколаєва, ми його так називаємо, той є збудувати хоч який-небудь гараж. Я не кажу там вже аж не знати яке ну, було, що було чотири стіні і креша на, на стінах, а може касіян у цим гаражу. Тобто подешевше, попростіше, більш примітивно, але ну, щоб у случаї якоїсь негоди, непогоди, якоїсь завірюхи або такого е, погоди, котра пече зараз і теж не видається, щоб можна зайти і зробити якусь роботу. Вони предложили такий варіант, то і ще спочатку, коли цей автобус туди тільки перейшов, що вони постараються цей гараж зробити своїми селами. То тобто, і селі означали це так, що які треба грошові вклади там поставити, вони поставлять самі, не трогаючи організацію. Щоб організація подала тільки допомогу робочі руки. Будівельну роботу зробити. Ну от. Плани одні, реальності й другі, і не лише в них, а й у кожного з нас. Таким порядком вони зробили досить серйозну заготовку. Тобто я її не бачив в очі, бо я там ще не був, відколи та думка з'явилася на Шергража. Я не бачив, що є, ну так як докладують вірю, що це правильно. Що в них вже заготовка, заготовка є по такому варіанті, як цемент, щебінь, піски. Е, дерево, котрого треба там. Ну не знаю, як цегла. Цегла є, немає. Є чи буде? Є. Цегла. Ну лишилася ще криша. Вікна і ворота. Не так багато, але вони заявляють, що ці віщі не в силах тягнути вони далі. Тобто треба трошки, тому що Вовці я виставляю перед вас таку думку. Що будемо робити з цим городом? Помагати ми і так мали помагати, навіть бо вони всі гроші поклали. Бо згода була така, правда, я вам це не об'являв, бо я не знав, який хід буде. А може це аж через рік зберуться, та об'являти наперед на рік часу щоб буде неправильно. Значить, я дав, поки будуть болі нині подготовлені, то об'яву ми зробимо. Я згоду здав таку, що робочі руки підуть, поможемо. Будівельну роботу ми там зробимо. Однак вони сьогодні кажуть, що треба і того, треба і трохи грошей. Тому треба допомагати по цих двох варіантах, то і роботи, і дамо трохи грошей, скільки треба. Чи будемо якусь оприяцію, яку там поміж давати? І той і друге, Хорошо. Добре, Севінчук. Все згода є. Зараз ми нічого не говоримо. Яка сума там предполагається, ти грошова в поміч? тим більше я з тобою не говорив, що конкретно у нас була бесіда тільки така, ну, предварительна бесіда, щоб вияснити хоча б стільки штук того шиферу треба, стільки того, того. А ціни тепер вони коливаються, треба визначити ще ціни, визначити кошти і прочее. І деякі так що мов не вистачає. Тобто це означає, що слідуючий раз, коли це буде слідуючий раз, не знаю, ми об'явимо така-то сума, такі-то матеріали закупляють на таку-то Їх треба дати. Що ти хотів? роками дати готовність. Ясно, ясно. Ну, я кажу, гроші на фундамент вже є і матеріали. А якщо треба грошей, то скажу все на крик. Ну і можливо там ще такі оздоблення. Вікна, двері, що ми називаємо так. Можна і так робити, то що ж? Деяка вже ясність є фактично, а, стой, стой, стой, стой, стой. От одно те, що ти мені сьогодні сказав по конці студії. Ну а у нас ще з тими папорами щось не готово ще. Ну от, думай і рішайте. Коли з папорами, то є план. Коли буде готовий даний план, бо його треба вибрати, бо це буде вести велике, то тоді ми будемо вже оприяти, коли це маємо прийти туди в робочі. Значить, через тиждень часу в храмі не раніше буде опойомлено, коли це має бути. Так, все добре. Це питання раку. рахуємо вирішено, але дам ход. Пішло до роботи. Слідуючі питання є. У нашій організації наблюдається така ситуація, котра у нас є започаткована вже можна сказати, пробних, можна сказати, кілька років про пробних, можна сказати, кільканадцять років. У чому вона виражається? Окремі члени нашої організації, котрі до сьогодні числяться членами нашої організації, показується, що вони не знають, що таке студія вдома. Студія ніяко не відбувається. І це на протязі багатьох років. Це і цілком подвіжні люди, не перестарілі, нічого подобного, але є такий варіант. Є такий варіант, котрий кілька років позабували, що таке студія, не приходить. з цих варіантів, що позабували свої студії, вони певно до роботи не йдуть. У них і відсутне поняття, що таке є робота, теократична. Далі. Якщо людина торкається прибути сюди, то і зразу тиждень, то так деколи є. Але це не всі. Я тільки описую характеристику, поки я ще не говорю, хто це є. А служителі ви добре знаєте їх, хто є у вас, такі члени поговорить з цими членами слідуючи. Скажіть так, якщо вони вибрали цей путь, щоб бути в організації і показувати сюди носа тільки раз, коли разу місяць, коли разу, два місяці, коли там вже як йому вийде, а решта в нього все є відрізано, значить цим самим він собі відрізаний від організації то есть повторить все слова. Такого членства в організації не треба. Це є повний соблазн. Вони стоять предметом соблазну тим людям, котрі йдуть до праці. Один раз вийшов, два рази не вийшов. Один раз вийде, три рази не вийде. Мені приходиться виїжджати, мати безпеч цими людьми. І вони, звичайно, показують мені оцю мішень. Коли такі люди ще є в організації, то я ще не хуже них. Та так же воно і є. Трошки більше посвящення. Понятно, і той сам себе осуждає, і цей сам себе осуждає. Но ну, однако наша бездіяльність говорить про те, що ми согласні з цим. Та навіть якщо б вони не думали так, то на самом деле воно так є. Дайте їм попередження, якщо вони, не давайте їм часу ніякого час пройшов. Тобто, якщо поправляють, то вже, якщо ні, то теж вже. Дайте їм попередження, якщо поправка робиться, вже поправка. Він має бути скінчений. Якщо ні, тоді нехай определяють часа. Куди йому треба? Не треба не доказувати, не сваритись, не убіждати, не перетягати, цілком нічого подібного. Вони доволі хорошо знають, чим займається організація яка робота і так далі. Так, брати і сестри, це попередження. Передайте срочно. Не витягуйте його. Не давайте йому ще наростати бороді у часу. Чують, так і дайте попередження. Тепер далі. Якщо в ваших, в ваших кружках, в ваших студіях відкривається такий случай, коли треба виконати працю його, коли треба бути йому на певних оказіях. А він при цьому заявляє так, ось дивись та одиниця, або дивись та одиниця, яка є активна або неактивна. Та і я буду робити так. Нагадайте тим людям, що таке покликання це є, можна сказати, постійний день його організації щоб він знав ціну свого голосу. Будучи сам наситий соблазном, він поширює його далі. Наша організація мусить бути цілком вільна від такого елемента. Це мусить зробити вибір добровольно. Коли ми працюємо, значить працюємо всі. Хто стільки може, а не хто, як бачив другого. Так. Чи зрозуміло це слідуюче питання? Зрозуміло. Ви його будете передавати? Передавати будете. Добре. Передайте ці слова, що чули тут. Самі не фарбуйте їх, не украшайте їх, а так як чули, так і передайте. Так. Ще в нас ще одне питання. Це питання я буду читати із Біблії. Це Іванів від Івана 10 глава. Е, Запрошую вас слухати уважно. тому 10 глава розпочинається із признаків, котрі Ісус Христос об'являє своїм слугам про доброго пастиря, тобто про свою власну працю. Праця доброго пастиря. І він розказує, як розпізнається голос пастиря, як він працює той голос, як вівці, будучи покликані, йдуть за тим голосом. Він розказує і друге, що в той же самий час, коли працює голос доброго пастиря, і той голос покликує слух, обов'язково працює голос недоброго пастиря. І як його треба розпізнати. Я вашу увагу задержу ненадовго. Я рахую за необхідне дати це повідомлення вам сьогодні. Хоча по темі ми не розглядали працю доброго пастиря і працю злого пастиря. Нас тема була друга. Але ну, все ж таки обставини, котрі складаються в нас, або можна скластися, можна так, так і так розуміти, вимагають від нас подати цю інформацію тепер. От читаємо з першого вірша 10 голову. Істину, істину регулював. Хто не виходить дверима в кошару, а перелазить деінде, той злодій розбійник. Хто ж уходить дверима, той пастир вівчан. Тому ворота відчиняє, і вівці голос його слухають і свої вівці кличе імені і зводить їх. Як же вижене вівці свої йде попереду них, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос його. Тобто фактично присутствие пастиря не зріме, бо вони орієнтації беруть по голосу. А раз по голосу, значить не зріме присутствие. За чужим вже не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу його, чужих цю приповідь сказав їм Ісус. Вони ж не зрозуміли, тобто учні, що це було, про що глаголав їм. Тоді знову рече їм Ісус. Істинно, істинно глаголював, що я двері вівцям, то Ісус вказує на себе. Всі, скільки прийшло їх перше мене, злодії і розбійники, тільки ж не послухали їх вівчі. Я двері, мною, коли хто війде, спасеться і входитиме і виходитиме, і знайде пашу, то є харчі. По-російськи пашці. Читаю 10-й вірш. Злодії не приходять, як тільки, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов, щоб життя мали і надто мали. Я читав вам з першого по десятий вірш. Робота доброго пастиря, розпізнавання доброго пастиря, хід овець за добрим пастирем, орієнтація овець по керівництву пастиря це його голос. І що сам пастир є двері, кроме того, пастир йде попереду. Вільці за ним. Далі. Цей звіт показує про те, що коли працює добрий пастир, працює пастир і брехливий. Бо сказано так, мої вівці за брехливим пастирем не підуть. Уже показує, що там буде присутній голос брехливого пастиря. Бо якщо б не було його присутнє, не було б потреби сказати. Вони не підуть. Чому не підуть? Тому що то голос не такий. Того голосу вони не знають. Голос чужий. За голосом чужого пастиря не прийде. Но однако сказано є так. Чого приходить злодій? Читаю ще раз 10 вірш. Той злодій це той, хто є не Богом післаний пастир. Злодій не приходить. Тобто він іншу ціль не має причину прийти. Як тільки, щоб украсти, вбити і погубити. Ось цей ціль злодія. То є брехливого пастиря. І так. Ми віримо, що все, все, що тут є написано, це є добре і правильне на всі часи, відколи працював добрий пастир із своїм предверником. Наприклад, праця Ісуса Христа працьована була із предверником. сказала є, що предверник відкриє пастирю двері, тоді пастир вийде в двері, ото предверник його служив там. Так от, з того часу починається праця доброго пастиря. І аж поки битва Армагеддон не закінчиться, це пророцтво стоїть у силі. Воно на всі часи її правосильне. Зверніть увагу, що сказано є, злодій приходить украсти, вбити і погубити. Якщо це правда, а ми віримо, що це так, бо так написано є, оце слова Ісуса, так Він перший, то є Ісус Христос мусив бути нападжений цими злодіями, котрі хотіли вкрасти, убити і погубити. Бо раз він говорить, що на доброго пастиря, на роботу доброго пастиря буде впісланий злодій, той, той пастир ложу несе ім'я злодій. Тобто у Бога він несе ім'я злодій, а не у себе. Буде пущена праця злодія. І злодій буде працювати на шкоду доброго пастиря. Украсти, вбити, погубити. Якщо так, тоді попробуємо бачити, як злодій працював на пастиря Ісуса Христа в першому приході на землю. Коли бачимо, як працював злодій в першому приході, то відомо, що злодії, коли бачиш що успіх, вони тактику не міняють. Тим більше, коли це є пророцтво, то воно вже показує, тактика буде одна. І так що ж вони крали? І кого ж вони вбивали, ті злодії? Коли Ісус Христос працював на землі, Він постійно давав свідчення присутності живої сили Єгови у Його праці, в праці Ісуса Христа. І таким чином наявно такий показ присутної сили Єгови у Його праці давало сильний такий впевняючий доказ, що це післаність Бога що все є представник Бога, що він власті авторитетом Бога працює і так далі. Ми вже цю справу знаємо досить добре, тим більше в нас іде артикул Писання Ісус. Помагає нам це зрозуміти. Отже, Ісус упевняв не про себе, Він упевняв людей, слухаючих Його, про працю свого батька. Але він <clears throat> ішов як добрий пастир. Коли ж слухали всі люди і народи його праці, так видно, що були там і вівці, серед гурту цих слухаючих, були там і злодії. І ті злодії вже починали красти, не ховаючись, не лиця Ісуса, не тих овець, що пішли за Ісусом. Вони вже почали красти. Що вони почали красти? Ось то, що давав їм Ісус. Ісус Христос давав їм авторитет Єгови. Він давав факт свідчення Єгови. А вони викрадали. Чим викрадали? Вони називали працю Ісуса Христа такими словами. Я спеціально вибрав ті слова, котрими вони крали. І це вони говорили публічно. Отже, говорили так, що Ісус це є грішник. А раз він грішник, то такого слухати не треба. Вони говорили далі, що Ісус є син блудниці, а не син законно народженого. Значить, одиниця. Пам'ятаєте ті слова, коли вони сказали йому, ми не від перелюбу родилися. Вони сказали про нього. Наприклад, ти родився від перелюбу, а ми ж то законно родилися. Про себе вони так думали. Тобто таким чином вони заявили, що він є син блудниці, це було досить понижаюча справа. Тобто геть понижаюча справа. Далі. Що Ісус знається з дияволом, що Ісус є порушник закона, що Ісус є пожадливий до самослави що Ісус є біснуватий і що Ісус є богохулик. Оце ті слова, котрі викрадали довір'я в народа до праці Ісуса Христа, котра та праця була довідена живою присутністю стіни Єгови. Викрасти довір'я. І коли таке довір'я вони викрадали, то тоді вівці йшли на погибель. Тобто украсти довір'я, вбити довір'я, а тоді вівці не знищити. Тому нагадую для вас цю справу, як більше старалися іменно цю шкідливу працю злодіїв, пастирів пустити в рук при життю Ісуса, ніколи вони не зупинялись ні разу, щоб не пустити в хід там свою роботу, коли йде робота доброго пастиря. У ваших очах нехай не буде то, що хтось сидав тут у нас, серед нас виставляє в позиції доброго пастиря. Ні мене, напевне, є претендент. Наш пастир є Ісус Христос. Він виконує справу. Однако Він виконує справу і своє керівництво він показує, і його керівництво є заслідковане фактами. А тепер уважайте, що припадково не були обкрадені дзвонів. Бо, ще раз нагадую, ніколи не піднімалася праця його доброго пастиря, щоб там не працював пастир злодій. А він урує чимсь весною. Тепер же ще одна думка силуюча. Вона має стичність із подібною, але дещо має відмінність. Є написано так. У праці Ісуса Христа, коли він працював на землі перший раз, було впрост заявлено і написано такі слова. Ісус Христос. Не зміг тут чинити волі Господа і показати чуда по тій причині, що там було багато невіруючих. Або взагалі невіруючих. Пам'ятаєте ці слова? Пам'ятаєте. А чи знаєте, що таке чудо тоді? Чудо це було зцілення хворого, воскресення мертвого, помічка ліки нужденному. Це було чудо. Так воно було чи ні? Так ось що це означало? Для народів тих, котрі знали, що через цього чоловіка. То і це означає, що факт зцілення, бодай декого, був позбавлений того. І по цій причині, що вони не вірили представника Євона. Вони в ньому сумнівалися, будучи обрабовані цими злодіями. Поскільки ми знаємо, що то, то чудо, воно сьогодні представляє жива діюча села Йоговина збудовання слуги, воно постійно серед нас прибуває. Воно не показано нас періодично, частково. Колись так, а колись ні. Ні. Жива діюча села його постійно є присутня. І от якщо хтось возьме лозунги, цих злодіїв пастирів. І буду їм тішитися, перевіряти, удовіднюватись, чи це так, чи це може вже і не так. Тобто він знайде якусь причину там зупинитись і починати в них бавитися. Майте на увазі. Таким чином жива діюча сила його не працює на збудованих слова. Тому що він показав недовір'я до праці. Друге діло, якщо б це один раз було. Сьогоднішній час, сьогоднішня діяльність нашої організації, вона вийшла на вийшла роботу, вийшов час і виконала така робота, що багатьом умам присутні в організації сьогодні не під силу навіть осмислити. Не то, що ще шукати там, а просто осмислити не під силу. І ще при цій случаї Хто-небудь з необачності знаходив втіху, чи задоволення, шукати, пробувати, випробовувати, довідуватися. Можна довідатись лише в одному, що така одиниця і вирішення прийняла, і працю продовжує тільки розумні тілесні, а не розумні. Отже, це хотів нагадати додаток. Кожна всі питання до цих поданих зауваг, нагадувань, гук і так. Опікуна через неділю на бумагі Тільки все на бумазі. І подпись, хто іменно? Хто подав? Ти ж бажано би календарний суд. Бо мені, коли я одержую від вас е, бумажки, ви, можливо, це замічали. Кожну бумажку я ставлю календарний Коли це подав? Приходить час, цього треба. Так что так Что? 27 числа 27 через... Так. Це буде п'ятниця 27 числа, так? Да? От і хорошо. Конечно. Так, що, що ми. Все, все, все, сідай. Я зрозумів, хто тоді відповідає. Коли це є мужчина, на ньому має бути біла одежа, тобто брюк і рубашка. Голова в нього не покривається. Коли це є жінка, на ньому на ній має бути сорочка відповідної довжини і косенька біла на голові. Тобто сорочка це не означає, вона розквітчена, розмальована якимись там рисунками, вона має бути цілком вірно. Чесно. От і все. Життя не треба. Все, що ви тепер чуєте, можливо, це буде дочасне. Про це, про це цю ситуацію колись вже нагадувано було. У нас нема точних даних, щоб це помінялося обов'язково. Коли йде вступлення в завіт з Єговою, треба обов'язково білу одежу вдягати. Але ну, в нас є точні дані, що було так, було дещо інакше. І це було теократія. Тобто без білої одежі. Тільки покривається нагота. І все. А поки ще йдемо по цьому язичку. Це не говорить, що ми традиції продовжуємо. Якщо б ми не бачили, що у теократії було так, то ми б казали, що зразу його зняли і перейшли в варіант. Але знаємо точно, було так, було і так. Тяговори про те, що, мабуть, теократія ця не придавала високого значення або якогось обрядового значення української церкви. Було сказано дуже такою, що хтось почує сильно захід і почне сам розслідувати два захід, тоді розділяє участь саме людей. думаю, не то, що ти поняв, це означає продовжування праці. Зовсім немає причини, чому ти при, прийняв злодія до хати. Чи він тебе обкраде тут же, чи він обкраде тебе через тиждень часу. Але ну, коли ти його прийняв до хати, то значить щось у тобі теж було там. Заінтересованість злодії. А таких речей, як деякі 14 столов показують, чи 14 столів. Такої категорії людей в домі його не повинні бути. Думаю, що немає. Вільно. Що ти хотів? Тут ну, чого ж ти? Є в тебе вони? Так. Ну а чого ж мовчив до краю? Та це вже ряд команда йти на виход, а який ж то ряд? Так. такого є записи, копії, магнітофонних записів тих тем, що ми слухаємо звичайні діти. Ті, котрі мені відомо зараз дослуховують не чують ніяких. А в другий код є страшні. Так, добре, що Шамбаровський що там буде? Можна комплект. Так, так, так. Підготовки, щоб ви могли викопати. Ми і не в змозі заплатити всі гроші. Ми частину оплати, а частину треба через день половину платити. Тобто це говорить про те, що беріть гроші, бо будемо одержати ті замовлені плакати. Тобто е, рисунок нашої організації. Він виготовляється у комплекті великий і малий. Так ми замовляємо. Понятно, беріть гроші, що там буде, можливо, і зрешки, щоб забрати зрешки.